Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nitets de Ràdio per a l'Esport en la sintonia de la 97.0. De Mente en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.0 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.la977.com. I que més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97 nit, arroba esports97 nit, on la pregunta que vos fem en el eh, dia d'avui és el millor moment possible de la Lliga per a visitar el Nou Camp? Vos recorda la pregunta, arroba esports97 nit, és el millor moment possible de la Lliga per a visitar el Nou Camp? Mireu, fa tres setmanes, amb Neville a la banqueta, amb el Barça eh, a, com a planadora de la, del concert futbolístic, diria que quasi europeu, eh, i en vistes d'un València-Barça, ningú hauria tingut, pensat que el València tenia la més mínima oportunitat de banyar-li l'orelleta al Barça. Si ara venem que va ser fàcil i que el València té moltes opcions de guanyar en Barcelona, estaríem passant-se de la ratlla. No és això. Però sí que és cert que si en algun moment el Barça té dubtes, pot ser ara. Els dubtes venen per la falta de joc de l'equip, per les decisions de Luis Enrique i perquè quan un equip entra en dinàmica guanyadora i arriba un moment en el que no és capaç de eh, enganxar eh, tres victòries seguides, entren els dubtes. És cert que el Barça té un crèdit, un crèdit no il·limitat, però sí un crèdit que l'equip eh, de eh, Luis Enrique s'ha guanyat en estos anys. Però també és cert que el València està en la inèrcia positiva de la bona imatge deixada davant del Sevilla el diumenge a l'estadi de Mestallà. Amb gol in extremis, és cert, però la dinàmica canvia. I a voltes, en el futbol, una de les poques coses en les que un està d'acord amb Jorge Valdano és allò que va dir l'argentí de el futbol és un estado de ánimo. En aquest estat d'ànim, ara, no hi ha dubte en que en el del Barça, almenys, entren els dubtes no vaig a dir que el Barça estiga entregat. Seria vendre un fum que no ens pertoca ni és la eh, nostra línia d'actuació. Però sí que és cert, sí que és cert, que si en algun moment el Barça pot ser d'alguna manera vulnerable per el dubte, seria el diumenge. Que ningú pense que va ser fàcil i que ningú pense que el Barça va tindre eh, eh, la més mínima pietat si pot fer sang amb el València Club de Futbol, perquè vol, lògicament, resarcir-se del que li està passant en les últimes jornades. Però de qualsevol manera, de qualsevol manera, ja que dir que este València almenys té l'oportunitat, tampoc vaig a dir de desquitar-se, però sí de millorar la imatge. I tenint en compte d'on ve el València Club de Futbol en esta lliga, crec que ja és una suficientment bona notícia com per a tindre l'esperança de que el conjunt de Paco i Estaran puga oferir en el Camp Nou un decorat radicalment diferent al que va córrer, ja sabem, en el famós partit de Copa, en una de les eh, derrotes més vergonyoses de la història del València Club de Futbol. Per tant, el diumenge espera el Barça. No és el Barça de fa dues setmanes, ni és el València de fa dues setmanes. I això fa que almenys veges una escletxa, un ratllet de llum on recolzar-te per atindre l'esperança que de poder esperar que el València li puga eh, fer patir al Barça, com li va fer patir fa dos anys en aquella famosa victòria 2-3 amb gols de Piatti, de Dani Parejo i de Paco Alcácer. La situació sembla prou semblant i igual que aquell València va ser capaç de guanyar en el Camp Nou, almenys la possibilitat, no la certesa, però sí la possibilitat de plantar cara està ahí. El diumenge és evident que eixirem de dubtes. 11 i 35, anem, com sempre, a aquestes hores, amb les 5 fotos. Cherisheva Boxes, el rus que es trobava en la part final de la seva recuperació, no acaba l'entrenament en notar molesties. No s'ha volgut arriscar el més mínim vídeo i treball defensiu. estaran estan ja repassant diverses situacions en vídeo que després s'han vist reflectides sobre el camp en treball defensiu sense pilota, tenint en compte les condicions del rival. Dinar de Germanor. La plantilla comença a acostumar-se des de l'arribada i estaran a dinar junts per a fer grup. El bon ambient ha sigut la tònica general. Ganes de futbol. La plantilla del Llevant ja espera que arribi demà el partit de l'Espanyol per a posar en joc les seues opcions de salvació. Pedro López parla d'un equip superenxufat per a demà. Sí, ojalá, ojalá, vamos a ver. Eh, yo veo al equipo súper enchufado, yo veo a la gente muy ilusionada y bueno, eh, lo que tenemos que transmitir en el campo es que, bueno, que el equipo va, que el equipo quiere y que bueno, el partido lo tenemos que ganar como sea para, para seguir con vida. Preparad, espera la batalla, Pedro Martínez compareixerà de en roda de prensa, pero a parar del complicado encuentro que le espera Valencia Basket en San Sebastián a el de San Emeterio. 11 de la nit i 36 minuts. Vos recordem, arroba esports97nit és el Twitter. La pregunta és, és el millor moment possible de la Lliga per a visitar el Camp Nou? Fem una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem amb el nostre protagonista en el dia d'avui, amb Guillerme Siqueira. La signatura pendent del Camp Nou en la 97.7 Ràdio. Diumenge, el València es presenta al Camp Nou més alliberat després de l'últim triomf i amb l'obligació d'esborrar la vergonyosa derrota en Copa del Rei. Des de les 8 de la vesprada i al Camp Nou, Barcelona-València. a Manolo Montal y Salva Folgado este partido de a la mejor narración en Valencia. Recorda, barça valencia Esports 97 el partido, el teu equip, la TEWA Radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Tasco y Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si Michael Jackson ha marcado tu vida, el viernes 15 de abril marcará una gran noche en Casino Cirsa Valencia. Cena más tributo a Michael Jackson desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La avenida del automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La tegua radio. Arrancas por! Esports 97 nit, com sempre els esports en València fins a una de la matinada, ja obriguem avui el programa amb convidat de luxe. Parlem amb un dels homes que vingué a reforçar el València en el mercat de l'hivern i que poquet a poquet, entre unes coses i altres, a la fiesta disputant dels seus minuts i va quallar una bona actuació diumenge passat contra el Sevilla. No pasamos al castellano, lógicamente, para que no se entienda. Guillermo, Guillermo Siqueira, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Mira, he entendido un poco, ¿eh? Del, valenciano, ya voy mejor. <laughs> Ya, vas cogiendo valenciano y todo, eso es fantástico, eso es que la aclimatación va viento en popa. Eso es, la verdad que sí, la verdad que sí. Estoy muy a gusto en, la ciudad, es una ciudad que ya, ya la conocía y, bueno, y el club también, pues poco a poco lo voy conociendo, la verdad que, que encantado con, las primeras semanas, digamos así, ¿no? En Valencia. Y, ahora, con esta temperatura que tenemos y después de ganar, pues la ciudad te, te parecerá más bonita si cabe. Nada, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo creo que la victoria del último domingo pues nos dio un respiro, ¿no? De, cara al presente y al futuro también, porque estábamos en una situación eh, un poco incómoda donde, donde el club no se merece estar, pero claro, por, por culpa nuestra, digamos así, eh, estábamos ahí, pero por lo menos el domingo pues hemos, hemos podido hacer un buen partido. Hemos dado, creo, como un poco de alegría ¿no? A, la afición, que es lo más importante también. A nosotros los periodistas muchas veces nos va en paralelo, tal como le vaya al club, nos va a los periodistas. Lógicamente, después del partido del domingo, hubo mucha gente que nos felicitó por la retransmisión que hicimos, por cómo cantamos ese gol. Y yo mucha, a mucha gente le decía, eh, eh, eh, la manera de narrar el gol, más que de alegría, era de liberación, de alivio de poder respirar por fin tranquilo, porque si Valencia no hubiera ganado el domingo, se hubiera metido muchos problemas. Yo no sé si cuando celebrasteis el gol abrazando a Álvaro, era un poco también de todo eso. Lógicamente, alegría no se puede eh, obviar, pero sobre todo liberación de, haberos librado de una circunstancia que hubiera sido muy complicada para el equipo, Guillermo. Sí, sí, sí, yo creo que liberación es la palabra porque eh, yo creo que el domingo el equipo no mereció ni empatar, Digamos así. Yo creo que fuimos un partido muy correcto, muy completo. Yo creo que la actitud del equipo ha sido buena durante los 90 minutos, pero no solo el equipo, ¿no? Yo creo que, el ambiente en general, digamos así, el Mestalla estaba, eh, era una tarde muy bonita y yo creo que el equipo ha hecho lo suficiente para salir con la victoria. Entonces, eh, cuando nos, nos empatan el partido, pues yo creo que el equipo ahí supo aguantar, ¿no? Eh, mentalmente y, y, al final el gol de Álvaro, pues creo que ha sido un premio por todo lo que hicimos eh, durante los 90 minutos. Estoy de acuerdo, yo creo que el equipo ni tan siquiera se tenía que ir con 1-0 al marcador al descanso, tenía que haber sido con más goles de, de diferencia. Luego vino ese empate de, de Gameiro y al final, al final, ese gol de, de que, como decíamos, devuelve un poco la tranquilidad a todos, sobre todo por la circunstancia que se está, que está viviendo. Eh, sería muy exagerado decir, Guillerme, que yo el domingo eh, por lo menos desde que llevas tú aquí, ¿vale? De la parte de atrás no estabas y por tanto no te voy a preguntar, pero yo el domingo por primera vez vi al Valencia Club de Fútbol como un equipo, como un grupo. Sí, puede que sí, puede que sí. Yo creo que, yo, claro, voy a hablar de lo que he vivido, ¿no? Yo llevo poco tiempo aquí, pero yo creo que, faltaba un poco eso, ¿no? el grupo faltaba un poco e entendernos de mirarnos nosotros a la cara y, admitir la situación que estábamos, ¿no? Yo creo que a veces por llevar un escudo tan grande, pues a lo mejor no te das cuenta de lo que te estás jugando. Entonces, yo creo que una vez que tú eh, sepas en qué situación estás y, eres consciente de que si no pones el corazón, no pones el alma dentro de los partidos, no vas a ganar. Con el escudo no se gana. Y yo creo que, que, el equipo al final, pues eh, yo que veo el día a día ¿no? del grupo, yo creo que estamos trabajando fenomenal, eh, la actitud ha cambiado seguramente. Y yo creo que la prueba de todo eso fue el domingo, ¿no? El, domingo se vio un equipo mucho más aguerrido, un equipo mucho más unido. Y, al final eso te gana partidos, te hace ganar partidos. Y, yo creo que os puedo decir perfectamente porque vengo también de un equipo donde el espíritu, la unión y el sacrificio pues son las claves ¿no? del éxito de donde está mi ex equipo ahora mismo. Oye, eh, eh, te iba a preguntar, bueno, si lo estamos preguntando a todos, a las tertulias que tenemos todos los días con diferentes periodistas, hacemos siempre la misma pregunta. Aprovechando que ahora tengo un jugador, se lo pregunto también. Lo que ha cambiado fundamentalmente era el tema mental, el tema de Coco, porque eh, el domingo demostrasteis, y ante un equipo que está de los primeros clasificados en la liga, que al fútbol sabéis jugar, narices. Luego, me da la impresión de que era un tema eh, en el que, por unas circunstancias o por otras, mentalmente el jugador no estaba a gusto sobre el terreno de juego y no desarrollaba todo el potencial que tiene. Sí, yo creo que sí, porque yo veo la plantilla del Valencia actualmente y es una plantilla para, estar peleando por otras cosas y no por el descenso, pero al final un equipo tan grande que, está acostumbrado a luchar por otras cosas, cuando se ve en una situación que no está acostumbrada, pues al final la, parte mental, pues sí, sí que, que, te puede perjudicar porque eh, sabes que te estás jugando una cosa que, al final no es del club. Entonces yo creo que es una, una, responsabilidad doble, ¿no? De sacar el equipo de ahí, pero aún sacando el equipo del descenso, pues tú no estás cómodo todavía porque el Valencia no está donde se merece. Entonces, eh, eso día a día, pues, pues, seguramente anímicamente, digamos así, pues te hace dudar, te hace generar, ¿no? Y cuando, cuando un jugador tiene dudas en la cabeza, pues claro que al final no, no, no rinde lo que, lo que puede en el campo. Yo creo que hicimos ahí una, limpieza ¿no? mental, hemos hablado bastante en el vestuario, nos hemos mirado la cara y hemos dicho, no, hemos visto que, es un grupo que, puede hacer mucho más de lo que estaba haciendo y al final creo que el domingo se ha demostrado, Un equipo muy unido, yo creo que hemos luchado cada balón, hemos salido ganadores en casi todas las disputas, los duelos, y al final cuando tienes una, una actitud como la del domingo, yo creo que jugando así perderíamos pocos partidos. El, hace dos jueves fue el día que presentaron a Paco y estarán como nuevo mister eh, después de la destitución de, Gary Neville. Y él nos decía una cosa que luego también dijo en la rueda de prensa previa al partido del Sevilla, que es, mucha gente me dice que a ver si, se acaba esto pronto. Yo les digo que no, que si esperas a que se acabe eh, eh, es cuando nos vamos a meter en problemas, que hay que actuar sobre los problemas y que hay que salir a disfrutar. ¿Ese es un poco el mensaje que os dio para cambiar la mentalidad del vestuario? Puede ser, puede ser, puede ser, porque eh, al final, cuando un jugador eh, piensa más allá del presente, al final es un problema, es un problema. Y nosotros, pues a lo mejor por todo lo que ha pasado este año, claro que al final somos seres humanos también y, hemos vivido muchas cosas, ¿no? No solo en campo, como fuera del campo también. Y al final, cuando no cuando no, hay, no viene una persona que te diga, oye, hay que hacer esto, hay que centrar en eso, trabajaremos eh, mirando tal objetivo, eh, es complicado. Entonces yo creo que Paco, desde que empezó a, trabajar como primer entrenador, pues eso pues, fue lo que como nos hizo una limpieza no mental y al final el equipo se olvidó de todo lo que había afuera, todos los problemas, todos los resultados negativos que hemos tenido durante la temporada y la verdad que actualmente se ve un equipo eh, que trabaja mejor, un equipo más suelto, digamos así. Y al final, cuando estás bien de cabeza, estás con confianza, pues se nota en el campo. Yo creo que el domingo el equipo dio, dio un, ejemplo de todo eso. Yo creo que dimos una, una, una, imagen totalmente diferente de la que veníamos dando últimamente y, y, eso pues creo que nos genera un poco de optimismo de cara a lo que queda de liga y de cara al futuro también. Me -huh. es una, afición exigente, pero tú has recordado también el ambiente que se vivió el domingo. Espectacular, ¿eh? Con el, con el equipo del decimoquinto en la liga. Sí. Eh, ¿Cómo, empujó? ¿Cómo estuvo? una cosa que yo siempre me quedo de las aficiones es cuando las cosas van mal, que te exigen tanto, pues tú tienes que saber que así como te exigen los malos, pues cuando sean buenos, pues seguramente será una afición espectacular y es lo que pasa en Valencia es una afición eh, bastante exigente, pero cuando para lo bueno es una cosa impresionante. El Mestalla es un campo que cuando, cuando aprieta, pues eh, es muy difícil ganar al Valencia en el Mestalla. Pero claro, nosotros somos conscientes de todo lo que, lo que ha pasado este año. Yo creo que la afición estuvo, de 10 con nosotros porque eh, los resultados que dimos y la imagen que, el equipo dio, pues no ha sido fácil para la aficionada del Valencia ¿no? este año y al final cuando el equipo más necesitó, partido con el Español, el domingo con el Sevilla, pues siempre ha estado con nosotros y eso ha sido muy importante también. Eh, eh, llegó eh, Guillermo Siqueira el, prácticamente baja del AVE, porque vendrías en AVE, que es lo más cómodo desde, desde Madrid a <laughs> Valencia, te lo digo yo que también lo cojo mucho, eh, eh, bajas prácticamente, te enfundan la camiseta, te sueltan en el Camp Nou, perdéis 7-0, llegáis a Paterna, 200 personas eh, os reciben con insultos. Llegó un momento en que Guillermo Siqueira llegó a pensar, ¿dónde me he metido yo? Mira, yo no, yo creo que ya con casi 30 años, no, uno pues aprende bastante y yo creo que tiene la cabeza bastante amoblada y yo la verdad que en el fútbol he vivido muchas cosas, yo eh, por fortuna yo creo que no, en el fútbol nunca nadie me regaló nada, yo todas las cosas que conquisté han sido solas y yo en Italia tuve momentos muy malos en, mi carrera que estuve a punto a lo mejor de, dejar el fútbol y al final pues siempre he sido eh, persistente, siempre eh, creí ¿no? en las cosas que hacía, siempre he sido muy optimista de cara a mi futuro y la verdad que cuando surgió la, la, posibilidad de venir a Valencia yo sabía que, que sería un reto, sería un desafío. Eh, yo vine con esa mentalidad, porque si yo quisiera estar cómodo, pues me quedaría en Madrid, porque yo ahí tenía mi familia, estaba a gusto, estaba en un gran equipo, trabajando, no jugando mucho, pero al final aprendiendo de los compañeros del día a día, que era una cosa ahí impresionante. Pero yo quería, yo quería algo nuevo en mi vida, quería el desafío, acepté el reto y vine con la mayor ilusión del mundo pero como dices, claro, al principio pues eh, <laughs> los primeros partidos pues te dan un palo como ha sido en el, el Camp Nou, pues claro que te pones triste, pero yo no, no, en ningún momento pensé dónde me he metido. Y sí pensé, joder, aquí se puede cambiar las cosas, aquí se puede hacer las cosas bien porque hay plantilla, hay estructura, hay club, hay, afición, hay estadio, hay todo. Entonces yo sabía que, que tarde o temprano la cosa cambiaría. Eh, entonces yo pues sigo motivado, sigo bastante ilusionado. De hecho, el, el vine cedido un año y medio porque no quería venir cedido hasta junio, luego volver al Atlético porque yo creo que, el Valencia es un club donde se pueden hacer las cosas muy bien y yo tengo muchas ganas de, demostrar mi valor. La gente en España ya me conoce. Yo creo que las temporadas que estuve en el, en Granada y en el Atlético, mucha gente me conoce. Y yo aquí quiero, quiero volver a sentirme importante, a sentirme un futbolista valorado y estoy seguro que que es una plaza donde me pones las cosas bien perfectamente. Además, tú sabes que cuando estabas en el Granada, el Valencia se interesó repetidamente por ti. Sí, sí, estuvimos muy cerca, la verdad, <laughs> bastante cerca. <laughs> Oye, sin, sin buscar, eh, como se dice vulgarmente, eh, el raje, sin buscar la crítica, pero simplemente eh, pidiéndote que nos des tu explicación. ¿Qué falló con, con, con Gary Neville? ¿Era el idioma? era que en cualquier profesión el ser novato, eh, en la de periodista, en la de bombero, en la de escritor, en cualquier profesión ser novato se nota. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué no acabó de funcionar la experiencia de Gary Neville en el banquillo? Bueno, yo creo que, cada jugador que, que, dé una explicación, pues creo que dirá una cosa diferente, porque yo te voy a decir lo que vi. Eh, Gary, una persona impresionante, impresionante, un ser humano impresionante. Yo creo que el trato que tuvo con nosotros siempre ha sido de futbolista, ¿no? De un ex futbolista que conoce el vestuario, sabe el dolor que es perder partidos, él veía que estábamos tristes, que estábamos incómodos, que queríamos demostrar que éramos capaces de sacar aquello, y, pero al final las cosas no salían. Y él siempre dio la cara, siempre nos ha dejado bastante cómodos, siempre eh, asumió la culpa él, y al final cuando las cosas no van bien, pues el entrenador es el que paga. Yo creo que al final él pagó, a lo mejor por cosas antiguas que él no tenía nada que ver, y, y claro, al final el resultado es lo que cuenta. Yo creo que ese final, Gary, estuviera haciendo el mismo trabajo que venía haciendo, pero con victorias, seguramente la cosa sería diferente. Pero como el fútbol se vive de victorias y él, por, mala suerte, no la ha tenido, pues al final pagó con la, con la destitución, ¿no? Porque al final también cuando un equipo no, no, no, no, funciona o el resultado no viene, pues el entrenador es el que paga. Yo creo que ha sido solo eso, porque como entrenador y como persona, nada que decir, al revés. Yo creo que eh, ha sido fenomenal con nosotros pero cuando no hay resultado, por desgracia, pues el entrenador es el que paga. Eh, ¿Es el mejor momento posible para echarle mano al Barça o va a seguir siendo muy complicado? No, yo creo que nosotros no tenemos que salir de nuestra línea. Eh, incluso si el domingo no salen las cosas, pues eh, yo creo que queda quedan partidos, quedan quedan semanas. Yo creo que nosotros tenemos que seguir en nuestra línea. El equipo viene trabajando muy bien el día a día. estamos entrenando con mucha intensidad, la gente ilusionada. Yo creo que la victoria de domingo también nos ha dado un poco más de, tranquilidad y yo creo que hay que ir con la mayor ilusión del mundo. Yo creo que todos los campos que vayamos desde aquí hasta final de temporada hay que ir ilusionado, con ganas y sabiendo que, que, que, al adversario le puede hacer daño con la plantilla que tenemos. Entonces creo que llegamos a un buen momento después de una victoria tan importante como el domingo. El Barça es cierto que, que, no ha tenido buenos resultados últimamente, pero es un equipo súper peligroso, sabemos ya el potencial que, que tiene, entonces hay que tener el máximo cuidado de cuidado posible porque es un equipo que cuando juega en casa es muy fuerte, muy intenso. Entonces lo que haremos es eso, intentaremos igualar la intensidad y aprovechar las ocasiones que, que, vamos a tener porque estoy seguro, estoy convencido de que las vamos a tener. Em, el hecho de las últimas derrotas, Guillermo eh, Guillerme, ¿al Barça le hace más vulnerable porque puede tener dudas o más peligroso porque va a querer recuperar el terreno perdido? No, yo creo que al final son seres humanos y, al final cuando hay, derrotas así, pues claro que te duele, te duele, te duele, pues claro. Luego lo interpretas de, una manera que quieres esperar que llegue lo más rápido posible el siguiente partido para demostrar y olvidar de lo que lo malo que has hecho en los últimos partidos. Eh, seguramente veremos un Barça muy intenso con ganas de, demostrar ¿no? a, a la gente, a la afición, el club, el equipo que es, porque la derrota de, con el Atleti seguramente les ha dolido, porque el proyecto eh, seguramente la llegado a la final. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros y no pensar eh, en el adversario, porque yo estoy seguro que sí, encontraremos un Barça muy fuerte y con muchas ganas de, la victoria. Acabo con las tres últimas. La primera, preparado para pelear las jornadas, se quedan eh, de titular o por la titularidad con José Luis Gallá, que es un enemigo, es un rival de entidad. Sí, yo, la verdad que yo, yo con José me llevo bastante bien, yo creo que es una competencia bastante sana, eh, el míster está para, para al final elegir, Entre los dos, pero yo creo que, que los dos entrenando bien, eso hace bueno al Valencia, hace bueno al grupo, y es bueno tener, ¿no? A dos laterales que, que, compitan, que sean, que, que, sepan que, el que esté mejor juega, y eso se hace mejor a los dos, y lo más importante, hace mejor al Valencia, entonces yo estoy preparado, yo vine a sumar, y el míster sabe que, lo que necesite puede contar conmigo. Segundo, ¿qué es lo que no hay que hacer para repetir eh, una imagen y un resultado como el que salió en la Copa del Rey? Pues... ¿Qué aprendiste de aquel partido? Posiblemente sea la pregunta más concreta. Sí, yo creo que el partido, pues al final, eh, no fuimos nosotros, ¿no? Un, un partido, para mí es difícil también decirlo porque fue mi primer partido. Eh, a lo mejor también ¿no? jugué una posición que no estaba acostumbrado y al final... Interior izquierda. Eso, no quiero, es difícil decir las situaciones de aquel día porque para mí es todo nuevo y, yo sé que no va a repetir. Yo creo que el domingo tenemos que, ir ahí con, la mayor ilusión del mundo, estamos en un campo bonito ante un rival bastante importante y, yo creo que eh, hay que poner en práctica lo que estamos haciendo el día a día, sabiendo que va a ser muy difícil, pero al final cuando la actitud, la imagen eh, es positiva, yo creo que, la gente estará contenta. Entonces lo que no puede faltar el domingo es eso, intensidad, ganas de, de ganar el partido y luego que, esperemos que, salga bien. Y la última, no te llevas tres meses y pico en Valencia. No te voy a preguntar si has probado la paella, porque seguro que la has probado. <laughs> Te voy a preguntar. bastante, bastante. <laughs> Te voy a preguntar, eh, ¿alguno de los arroces en general que has probado en Valencia te gusta más que otro? Pues mira, eh, el de Bogavante me ha encantado, ¿eh? <laughs> como son. Me ha encantado. Y en Valencia hay restaurantes muy buenos que te ponen arroz de Bogavante espectacular, así que no solo siquiera pero su familia también. <laughs> <laughs> estamos encantados con, con, Valencia y, nada, yo creo que en lo deportivo cuando la cosa mejore pues estaremos más cómodos todavía y la verdad que es una ciudad para estar durante muchos años si, si Dios quiera. Ahora, yo te daré un par de nombres que además no te pillan muy lejos de Paterna y puedes plantarte en 10 minutitos y hacer un buen arroz con bogavante, te lo aseguro. Eh, oye, ah. hablando de comida, ¿habéis comido hoy juntos todo el grupo, toda la plantilla? Sí, sí, sí. Buen ambiente. Juntos. Buen ambiente, buen ambiente. Yo creo que eh, yo soy yo soy un jugador muy partidario de estas cosas porque al final somos 25 o 30 jugadores que estamos todo el día juntos y al final cuando estás solo al trabajo, en el trabajo no conoces del todo, ¿no? El compañero, la, persona. Y yo creo que estas comidas pues te hacen conocer mejor, a los compañeros y eh, así es importante que así también te desconectas un poco del fútbol y hablas más de tus cosas y al final somos personas, somos seres humanos, tenemos nuestra familia, nuestras cosas y es bonito compartir las cosas del día a día familiar con los compañeros también. Guillermo Siqueira, lateral izquierdo del Valencia Club de Fútbol, gracias por atendernos ha sido un auténtico placer hablar contigo. Gracias a vosotros y aquí estaré disponible para cuando queráis. Es, eh, gracias, Guillermo. Eh, es una alegría poder charlar a un futbolista tranquilamente, els minuts que facin falta, preguntarle por todo És una alegria també que el València s'hagi tornat a obrir, eh, el qual agraïm això, que hagi estat eh, present en actes esta setmanes socials com lo de la donació de sang que se fa tots els anys. Eh, bueno, pues jo crec que d'ahir hi sin beneficiats tots, i com hi s'han beneficiats tots, pues quan hi ha que agrair-ho, igual que quan hi ha que criticar-ho, se diu tranquil·lament en antena. El que hi ha que agrair sempre és el treball cada dia en Paterna de Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Paterna ja, que va fent un clima ja bonico, ja per anar de manera curta, una miqueta de pronunciador si m'apures, eh, el solet... Està bé, està bé, està bé. La tarda sempre està bé, sí. Està bé. Bueno, eh, sessió de vídeo per a repassar moviments defensius. Allestaran vol que el seu equip tinga la pilota, però sap que disputar-li la pilota al Barça en el Camp Nou eh, és complicat i per tant avui s'han estat assajant els moviments defensius sense pilota, que probablement va ser l'exercici durant 90 minuts que va tindre que aplicar el València en el Camp Nou. Bueno, és el que s'ha fet este matí a Paterna, s'ha començat a preparar ja de forma, diríem, eh, més eh, seriosa el compromís del pròxim cap de setmana, diumenge 8 i mig al Camp Nou davant el eh, Barça abans de la sessió preparatòria. Manolo Bora 24, 28 minuts, pràcticament una, una mitja hora de xerrada i estarà en l'edifici principal de, de, de Batarna amb sessió de vídeo eh, inclosa per a preparar pues, el duel que els espera el cap de setmana davant l'equip de, de Luis Enrique. Però bueno, si s'ha treballat el que has comentat tu, se té que, treballar moltíssim tenint en compte que davant, independentment del mal que li han fet les últimes derrotes, està el, el Barça. De 11 no podem parlar? No, encara no. Perfecte. Eh, la següent. Cherichev no acaba l'entrenament. Ha notat molèsties i ha dit prou. Sí, no ha volgut arriscar. El València transmet o tota trasllada que no hi ha cap tipus de, de problema, que se podrà comptar amb, amb ell, però bueno, anem a veure què és el que ocorre en la sessió preparatòria de demà. Lo cert és que és cert que mm, se lesiona en el tram final, quan apenes ja 20 minuts, per a que finalitzarà la sessió preparatòria, que no ha transcendit tampoc de cara a mitjans de, de, de comunicació, perquè ha sigut en aquest tram final. A més, avui l'entrenament era total i absolutament tancat per a la, la premsa i aquesta notícia pues, eh, ha transcendit eh, a falta pràcticament, Manolo, d'un quart d'hora, 20 minuts per arribar a les 2 del, del migdia. Però bueno, el que trasllada el València és que no és cap tipus de lesió greu, important, sinó que eh, ha patit una lleugera molèstia muscular, no ha volgut arriscar i se n'ha anat cap a la zona de, de vestidors. Estarem pendents demà de com evoluciona per a saber si finalment entra o no en convocatòria. Encara restaria la sessió preparatòria de demà, la de dissabte, recordem que el partit és eh, diumenge, però bueno, demà estarem a Paterra pendents de Serixef. Ha tornat al Càcer també, Manolo, que era... Ja eh, era absència també en les últimes jornades, ja comentaren que avui tornava, que la seva molèstia en el turmei, bueno, pues que tampoc anava a impedir-li o ayuñarlo... del duel davant el... Barça. Uy ha ya otra volta amb el grup, Es el que portaba un Envenache ahí... en el tourney dretà, Pero... Es un futbolista que bueno, Se apunta... a esa cita del Camp Nou Y que estará también presente... este cabo de semana... Mm, Cancelo, Continúe entre treballant B... Yo creo que no estarán ante el Barça, sí, en el compromiso intersemanal de la semana que ve, Ya compromiso de semana, Dime dimecres uh -huh. el l'Eibar, yo creo que ahí sí que podrán entrar en convocatoria... Però bueno, demà estarem pendents de, fonamentalment de, de Xerixa. Alguna cosa més que apuntar, Folgado? Pues eh, no res, Manolo. Perfecte, pues eh, anem a saber com està el Barça, perquè, clar, eh, la cosa ja era una miqueta torta. I anem a parlar-ho amb el company de Catalunya Ràdio, Francesc Garrida. Garriga. Hola, Francesc, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, eh, és el moment de més dubtes del Barça, és l'hora per al València de saltar del Camp Nou? Ostres, eh, eh, és que em fa por de dir-t'ho perquè a Barcelona estem encara en estat de xoc i, mhm. i hi ha la sensació que pot passar qualsevol cosa qualsevol cosa. També és veritat que hi ha molta confiança en aquest equip, perquè tot el que he donat és com per tenir-li confiança, i hi ha el punt aquest de dir, home, ja, ja, ja no veiem dues derrotes seguides no en veurem tres o tres punxades seguides, però sí que és veritat que si algun dia el València pot eh, pescar el Camp Nou, segurament és aquest diumenge amb l'ambient no, no, no et diré que ambient enrelit, perquè el públic anirà a per totes, però sí que els jugadors en doncs, sortiran encara amb el mal cos. L'estat de xoc que els comenteu és eh, per l'eliminació d'ahir davant de l'Atlètic de Madrid per no poder revalidar la Champions, que jo crec que era l'objectiu primigeni del Barça o principal del Barça en la present campanya, o per eh, els símptomes que ve mostrant del Barça en els últims partits? Sí, no, no, és, més, és a dir, evidentment, el, el xoc de quedar eliminat és, és duríssim, generalment el Barça queda eliminat de la Champions en algun punt, no la guanya cada any, la, la, la perd més anys que no la guanya, per tant, està acostumat a quedar eliminat. El problema és com deixa de guanyar-la aquest any, és amb una eliminació dolorosa i, i perquè ve acompanyat de la derrota amb el Madrid, de la derrota Noeta, de l'empat a Villarreal, eh, els dubtes. Aquests dubtes són els que fan que la gent estigui en estat de xoc perquè no hi ha explicació. No mhm. sabem si és un tema físic, si és un tema mental, si és un tema d'acumulació de partits, si és que s'han cansat, si és que hi ha alguna cosa que no sabem de, de relacions eh, dins del vestidor podem tenir pistes, podem veure que hi ha algunes químiques que potser ja no són les que eren, però tampoc tenim més que pistes, i amb les pistes tampoc pots elaborar teories. Doncs aquesta indefinició, aquest dubte, fa que ara mateix, ostres, estiguem encara una mica cau. Sí, eh, mm, en altres èpoques del Barça eh, diríem que eh, quan el Barça comença a tindre alguna entropesada eh, el fatalisme eh, se fa una miqueta eh, l'amo i senyor de la graderia. Eh, com està a hores d'ara l'afició culé? Ja eh, ixe fatalisme, jo fatalisme, però bueno, mitigat, perquè com tu bé dius, el crèdit que l'equip eh, ha aconseguit construir en estos anys eh, eh, minva una miqueta aquesta sensació? Jo crec que des de Guardiola cap aquí uh mhm. -huh. l'afició del Barça ha, ha crescut i, i és una mica menys, només una mica, però, però és considerable, una mica menys tremendista. És a dir, abans que arribi Guardiola hi ha una moció de censura a Joan Laporta perquè està dos anys sense guanyar la Lliga. És veritat que hi havia moltes històries mm, extraesportives, econòmiques, socials, que no anaven del tot bé o que, o que podien ser censurables, però es va muntar un incendi important. Jo crec que des de llavors, a, a, en veure un Barça tan guanyador i tan sòlid, l'any del Tata Martino, que és un any horrorós, la gent s'ho pren amb filosofia. Evidentment que la cosa pintava malament, que després el Tata no ve Enrique i el primer mig any ha de dimitir el president, o anunciar que convoca eleccions al president i fer fora el director esportiu, però no arribem encara a aquells punts d'autodestrucció absoluta que jo crec que arribava abans al Barça. Aquella autodestrucció d'abans jo crec que ja no es produeix tant no tant, i sobretot no estem tampoc ara en un punt d'autodestrucció perquè el Barça encara pot fer un doblet és que clar, aquí ens hem acostumat a guanyar triplets i el que no sigui un triplet ja és una porqueria home, escolta, eh, guanyar Lliga i Copa que és ara mateix més fàcil que passi que no que no passi eh, seria una gran temporada la teva història és si tu guanyes doblet i el Madrid et guanya Champions llavors aquí a Barcelona eh, ja no seria tan bona la temporada Eh, per últim, eh, s'espera un 11 amb molts canvis al respecte del que sols és l'11 habitual del, del Barça, de Luis Enrique, o penses que van anar amb tot? És, és una molt bona pregunta perquè perquè no et sabria respondre. En punta, que et podries dir, home, com que els tres de dalt no estan en forma, potser Luis Enrique s'atreveix a, a fer un canvi. Ja, però qui poses? Arda Turan no hi és, i es fa inimaginable que un dels tres descansi un partit a casa perquè jugui Munir. Per tant, els tres de davant són intocables i després rotacions, però rotacions per què? Si ja no et queden gairebé partit entre setmana, te'n queda un de Lliga, però pff, guanyant els tres propers partits de Lliga ets campió, com aquell qui diu. Llavors, mm, no tinc clar si Luis Enrique tornarà a apostar pels mateixos o, o introduirà alguna variant que tampoc té gaire marge, perquè Matí està lesionat, perquè la resta de jugadors tampoc donen el nivell, potser pot entrar Sergi Roberto per Alves, potser pot entrar Sergi Roberto al mig, però no hi haurà gaire canvi pues, eh, mi aquestes dades ens quedem de cara al partit que anem a viure el eh, diumenge. Company Francesc Garriga, de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies. Adéu, bona nit. Ah, bueno, pues, tenen dubtes. És una evidència. No vol dir que la cosa estiga feta, no anem a vendre fum, però probablement sigui el moment de més dubtes del Barça en tota la temporada. Li arribarà el València per a plantar-li cara? Això ho veurem el diumenge. Per cert, demà, trobada eh, AFE València-Fegulí per el tema de la sanció Eh, el que dèiem, el València vol la selecció màxima, AFE va intentar mitigar eh, la madura que vol imposar el València. Ja veurem en què queda l'assumpte. 12 i 6, Folgado. Mm. I no podem obviar que demà juga el Llevant Unió Esportiva davant l'Espanyol, ara sí, la final de les finals, en la qual se comença amb bon peu, perquè almenys la pau social s'ha fet avui. Sí, ja va este matí prevista, Manuel, una reunió entre la delegació de penyes del Unió Esportiva, els eh, capitans de la plantilla Granota, Juan Fran, Navarro, Pedro López, Víctor eh, Casa de Sus, evidentment per part de la delegació de penyes ha estat el seu president Gabriel Salinas, també membres de la penya Levante Fans 1909, Mm, presència del president Quico Catalán, de Pedro Catalán i de Javier Martínez per part del Consell. Estava Rubi, també el tècnic del primer equip i el director de comunicació Alberto Gil. S'ha produït en el palco executiu del Cita de València i al final, pues, totes les parts, eh, Manolo, una volta conclòs la, la reunió, pues, han eh, parlat de reunió eh, positiva i que la valoració de lo que ha ocorregut en aquest en aquesta llotja privada de la ciutat de València pues, ha sigut eh, positiva. De fet, fins i tot la delegació de Penyes ha emès eh, posteriorment un comunicat on valora de forma molt positiva, diu el comunicat, pues, eh, la trobada amb totes les eh, parts després d'aquest de, eh, afer que va ocórrer el cap de setmana amb eh, l'eixida de post-derrota al Villamarín de eh, tres futbolistes de la plantilla granota com Daverson, Simao Mate i Fedal. Sobre això, Manolo, sí. eh, posteriorment eh, ha parlat un dels capitans del Llevant Unió Esportiva, present en la reunió, com és el lateral de Torrent, Pedro López, que parlava d'esta forma sobre el que s'ha produït este matí en esa llotja privada del Ciutat de València. Sí, la verdad que nosotros los jugadores tenemos muchas ganas, ¿no? De, pues, juntarnos con ellos, ¿no? Y, bueno, y de hablar y la verdad que muy bien, la verdad que ha sido una reunión muy positiva, eh, hemos hablado las dos partes y la verdad que, muy bien. Eh, les hemos agradecido durante, bueno, todo el año que que hemos tenido malo, pues que, bueno, que estén ahí a lado de nosotros en cada momento y, bueno, eh, sabemos que tenemos una gran ayuda fuera del campo, la vamos a seguir teniendo, cosa que, agradecemos y, bueno, hemos transmitido que, es muy importante para nosotros eh, y nosotros vamos a, a, darlo todo en el campo, ¿no? Para de alguna manera agradecer pues toda esa ayuda que recibimos de ellos. Pedro López també ha parlat ja de lo estrictament esportiu, d'aquest duel que espera davant l'Espanyol. Diu que veu l'equip super enxufat per al duel de demà. Sí, es un partido, es un partido súper importante, un partido donde, donde pues, tenemos que ganar sí o sí y donde sobre todo pues, necesitamos la, pues, tota la ayuda de toda nuestra afición y, y bueno, no, no, tenemos ninguna duda de que, de que la vamos a tener y nada, al final darlo todo eh, desde el minuto 1 hasta el 94 y a partir de ahí pues eh, intentar también estar acertados para, para llevarnos el partido caragol, ¿no? Pues las eh, les de Pedro López, tenim previsión de 11 pero además de Rubí. Aprova avui Wim 4-4-2 eh, Rubí a las instalaciones de la Ciudad deportiva de, Buñol. Después de la prueba de Wim, Manolo sembla que Jefferson Lerma tornará a ser lateral dretà. que se mantindria Navarro, per tant no jugaria Feral, un dels implicats en l'afer d'este cap de setmana. Navarro seria la parella de Medjani i que, a més, eh, pues, eh, Morales sí, d'Iverson tampoc formarien eh, part de l'equip titular, sinó que, al igual que va ocórrer este cap de setmana davant el Betis, estarien en la banqueta. És a dir, que Rossi, Casaresús estarien en punta, Simao, Camarasa, Verdú i eh, Lerma estarien eh, com a, com a titulars. No sé què és el que ocorrerà, però bueno, és la provatura d'este matí en, en Rubí. Perfecte, doncs pues anem a tancar la primera part informativa. Eh, són les 12 i 10 i entrem ja en el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit. La tertúlia. les 12 de la nit i 12 minuts arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi a Esports 97 nit fins a l'una de la matinada. Vos recorde la pregunta que estem fent en el dia d'avui. És, eh, eh, en este cas, eh, és el millor moment per al visitar el Camp Nou? És la pregunta que fem en el arroba esports 97 nit. És el millor moment per a visitar el Camp Nou. Ara després veurem que està, eh, diguem-nos, la gent i anem a parlar-ho i anem a debatir-ho amb els nostres convidats d'esta nit. Continua per així Folgado. Hola, Folgado. Què tal, Manolo? Avui hauries d'estar tu especialment content. Per què? Perquè és el Dia Internacional del Porter. En efecte, jo vaig ser porter. Molt, ser roïn, molt roïn, era molt roïn, però era e- porter. Electrònic, ferma. <laughs> Te ja està Juanjo Romero, del qual esperava... Jo crec que anava a fer una casa i a Jolta Siguera està encantat amb els, amb els teus amics del xalet que han anat allí a dinar, que li encanta l'arròs en bogaban que fa. A mi també, eh, m'encanta. I arriba Juanjo Romero la primera, pam, estralà. No, havia, no. encara no l'havia presentat. Folgado ha sigut. No, no tu t'has apegat a roda de Folgado. Bueno, eh, Folgado ha tirat... T'he de dir que estic cavilós, eh, en això. Estàs cavilós. Sí, perquè estic coincidint massa en Folgado últimament en les tertúlies estes. No sé si és bo o roïn. Bueno, lo del porter és fàcil. Vull <laughs> dir, Ahí te voy a posar vols, una ordre sí, sí. una ordre d'allunyament? No, no, no, no, que no, dic que, que estic cavilós perquè no sé si és bo o és roïn. No ho saps encara. No ho sé encara. Pues si no s'ho estic imaginant jo. Li preguntarem a Neville. Li preguntarem, és una de les preguntes que li podien fer al entrenador, de, a l'ex-entrenador del València de Futbol, que avui ens ja fotos ja està per Ancaterra. Està per ja ha desmuntat sí, el tenderete sí, sí, sí, sí, i ja està prenent... Eh, sí, 5. Havia jugat a la casa per a dues temporades i mitja, però a la fi <laughs> no ha pogut complir el que tenia previst. No ha pogut ser el tema. No ha pogut ser, no ha pogut ser la cosa. Saludem també ja al nostre bon amic Manu Badenés. Hola, Manu, què tal? Bona nit. Bona nit. Què tal? Bona nit. Com, com e- esteu? Com estàs tu? Cabrejat com un mico. Cabrejat com un mico. Vale, també, que comença fluixet. Què passa? No, perquè estic veient ahir l'Europa League i veig el Liverpool i l'Atlètic Club i, i, i el fucking Sevilla i el Villarreal i dic, tio, fa molt de temps que no me que fa no. sentir vibracions iguales, iguals el meu equip, tio. Només que estic... prou que estiguérem precisament va ser contra el Sevilla el famós dia del Golden Via. Mm. Correcte, i se va ser l'últim dia. Però, però és, que, és que estem... És que, eh, avui he, sent, eh, eh, he estat veient el, el Bilbao i he dit, collos tu, feia temps que no sentia aquesta vibració, ja se m'estava oblidant, tio. Sí, no? És un altre esport, és que, és que no sé, no sé, estic cabrejat, estic cabrejat. També te vaig a dir una cosa, com ens ha dit un, un oient, a veure si, si trobe el tuit que el tenim per així, a veure Lluís, eh, que firma com Xenquebó, que eh, diu, Unai té més sort que Pancho, el gos de l'anunci de la primitiva. Altra volta en el penal, <laughs> mare meva, ha tingut, ha tingut una lana, Unai, a altra volta més en espenats, però mira, ahí està. Mm. Altra... Sí, sí, més... Tercera semifinal en tres anys, això sí, és indiscutible. apostant en, per el porter eh, Chove, no ha mhm. jugat Sergio Rico... Que li ha parat la fil penal. La, la fe... Li ha fet una cacahuana en el primer gol. Exacte, però després ha parat el penal i sí, claro. és de veres que no està ben tirat, però bueno, al final també el porter juguen i, i bueno, ahí està, sí, és de veres. Sí. Mm. Pues bueno... Eh... Jo he de dir una cosa, Manolo. Has de dir una eh, cosa. Mm, eh... És sobre, Igual... sobre el Dia Internacional del Porter o...? No, sobre el Día Internacional del Porter si, si la gent ara està en casa, té sí. un mòbil a mà, un smartphone, sí. una tablet, un ordenador, que busque la foto que ha pensat Manolo Montalt en el seu compte personal de eh, Twitter, arroba Manolo Montalt. Jo he retuitejat aquesta fotografia, eh, també el compte del programa, la gent mire la planta de compte, Manolo... Com que el compte del programa? programa, jo d'això no sabia res. També, també. Què has parlat amb el community no, manager del community programa? manager, que és Arturo, el tio <laughs> també ha fet, una, ha fet allí un RT. Però bueno, igual que abans jo m'alegrava de, de, de Andrés Palop quan uh -huh. guanyava el, el Sevilla avui pues, estic especialment content com sempre uh -huh. de, que les coses, de que les coses li vagin bé a una bona persona que vaig tindre l'oportunitat de conèixer mentre bueno, pues, eh, treballava a l'actualitat del Joventut mm. Esportiva. Estava convençut que era un futbolista que anava a arribar eh, molt lluny i que anava a guanyar títols i bueno, pues, allà està Vicent Iborra, jo avui estic molt content de que el Sevilla continuï endavant, especialment per, eh, per Vicent Iguarra, perquè me sembla una gran persona i un molt bon professional. Bon, Perfecte. Un molt bon futbolista. Què passa? <laughs> Què passa, Madenes? Estàs plorant? No, és que està molt bé, sí. Jo també tinc una sevillana que me vaig fotre una vegada. Eh, també... aguanta! no, Com li diuen? no, home, està bé, està bé. Què, què, què vols que et diga? Pues que... Jo jo, respectant-ho tot, respectant tot, ho sé, però és que no puc amb el de la banqueta, no he pogut en la vida, no vaig a poder ara. No, però si no és per la qüestió de la banqueta, si és una qüestió... Sí, sí, per a mi sí. Tenim, mira, és un rival... Escolta, i també eh, no cal que et diga com me cauen eh, Ramí i Vanega. I, i bueno, és que, és que, bueno, mira, Ramí avui eh, és un de, <laughs> exemple... De fet, de... si mantinguera, perdona, si mantinguera el, el mòbil antic, t'ensenyaria algun missatget que me va enviar Vanega, eh, Ramí per privat, no massa amistós, per dir-ho d'alguna manera. En serio? Ah, pues mira, sí, ja, sí, sí, sí, ja tindrem sí. oportunitat. No, però, però mira, Rami, Uli ha, ha, fet una xua que era per a... Per a, per a no sé si... Espera un moment, no? espera un moment. És que està, està, parlant, està, parlant, està parlant de Meri, per si vols, vols que li pugem la no vull, tele. No vull pujar no? res de Meri. No, Digues, eh, Manu. Tenim la Manu, vaig a sentir la Meri. Va, tira. No, no però que, que, que Rami avui ha jugat al límit en un parell de... Una volta més. Eh, una volta més, i és que és mm. un exemple... Eh, mira, eh, és un exemple de reinserció social. Em recorda molt... recorda molt en, en l'estil... És que, és, és, que, és que dius... És d'aquesta gent que, com Benzema, que dius si no jugaren a futbol, què farien? Ai, mare, d'això n'hi ha tants. 12, 12 eh. i 18. Eh, anem a tancar ja el tema del Sevilla, que estem per a parlar del València. Pausa per a la Publi i us pregunte, és el millor moment possible per anar al Camp Nou? 12 i 18, esports 97 fins a la 1 de la matinada, així en la 97.7 Ràdio. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? cocotas. ¿Cómo? cocotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas. uno más de la familia. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La signatura pendent del Camp Nou en la 97.7 Ràdio. Diumenge, el València es presenta al Camp Nou, més alliberat després de l'últim triomf i amb l'obligació d'esborrar la vergonyosa derrota en Copa del Rei. Des de les 8 de la vesprada i al Camp Nou, Barcelona-València. Viu amb Manolo Montal i Salva Folgado este partit de Lliga amb la millor narració en valencià. Recorda, Barça-València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 21 minuts. Si fa dues setmanes planteig esta pregunta, m'hagueren mirat amb cara de quan la vaca veu passar el tren. Eh, fa dues setmanes ningú haguera apostat ni mig cèntim perquè el València poguera almenys plantar cara o donar una bona imatge en el Camp Nou amb Gary Neville en la banqueta i amb un Barça que en aquell moment era una aplanadora absoluta. No estem venent, perquè seria mentir, i no és la nostra línia, que el València té moltes opcions de saltar el Camp Nou, que van... No. Però, si més no, si crec que és moment de pensar, hem sentit al company de Catalunya Ràdio diguen que n'hi ha dubtes en l'ambient, és moment de pensar que almenys, probablement, esta siga la millor època de la Lliga o el millor moment de la Lliga per a jugar davant el Barça, sense que això garantisca res, que quede clar. Esteu d'acord? Mm, no. <laughs> Val, <laughs> perfecte. Fantàstic. Eh, vale, jo crec que és un bon moment, com ha sigut la temporada del Barça, per anar al nou camp, però crec que haguera sigut millor si el Barça s'haguera classificat jugant com jugar de roïn el dimecres, perquè estaria... O sea, eh, eh, l'estat de forma seria el mateix, no estarien bé, eh, però tindrien la preocupació bona per a d'ells d'estar de, eh, pensant en la Champions. Jo crec que la derrota i l'eliminació del dimecres li, fa, li va fer molt mal a, al Barça i a la Vega li, li obri li tanca una porta molt important per a ells, que era la Champions, i li obri la possibilitat de no poder perdre el eh, que és el tren de la Lliga que tenia tan, tan, tan nugaet i que ara no està tan nugat. I per això me dona por eh, aquest partit de diumenge. Dit això, és evident que el Barça no està bé, però clar, si no estiguera bé i tinguera encara la Champions, pues, la Lliga al millor passava com passà en, en, en San Sebastián, no? en, davant la Real, que, que, bueno, que fa rotacions mínimes però les fa, que jo crec que el diumenge van eixir a, a, a per tot, a, a pensant que la Lliga és l'únic que en guany les va salvar perquè la final de Copa encara queda, i que, i que per això no és bo per a València. Si, si això s'unís la temporada de València, encara que tenim la primera mitja part de l'altre dia, però clar, està un poquet mitja part per a, per a anar en, en, en, en molt optimisme, jo crec que, que eh, insistís, no és el millor moment, però... Eh, però bueno, e, és millor que d'abans efectivament, és millor que con la Copa que fa dues setmanes o, sí, exactament jo crec que lo sorprenent és que estiguem parlant d'este eh, de este asunto a hores d'ara i lo sorprendente és la pregunta d'avui, però no perquè no toque, que toca, mhm. sinó perquè, pues, efectivament, fa fa setmanes eh, seria... El futbol és molt canviant. Però jo crec que és més per el Barça que per València. Eh? Seria, eh? jo, no, jo, evidentment... jo diria que és per, el, per els dos. No mm. tinc per què dir que un sí altre. Jo crec que és més per el Barça, però també perquè, perquè el València, després de guanyar el Sevilla, entenc que d'alguna forma futbolísticament té que estar eh, però jo, bueno, recuperat. Però que, bueno, que parle... sí, al final penso el mateix que tu. Vull dir, mm, és sorprenent, vull parlar d'això, la gent igual està en casa i dius que estan venent-nos venent estos, no. però, però és cert que el moment del Barça no és el mateix i que el moment del València eh, tampoc. Que jo crec que va ser molt complicat, molt complicat, que va ser molt fotut, molt fotut. Però, evidentment, si hi havia un moment en la temporada on el València mm. actual mm, podia tindre alguna possibilitat, pues és esta setmana, perquè, perquè el Barça ve de tres setmanes on, on no és el Barça. El Barça des de Villarreal, el, Villarreal, el Barça sí. no és el Barça i bueno, entenc que ha d'acusar d'alguna forma el, el colp que li va, li va, li va endossar l'Atleti de, de Madrid donant una molt mala imatge en futbol el Barça eh, mm, igual, molt que, lent, molt igual que el company Francesc Garriga ha parlat per a nosaltres <clears throat> nosaltres hem, hem intercanviat també i hem entrat en el programa del Club de Mitjanit que és el, club, eh, és el programa nocturne d'esports de, de Catalunya Ràdio on parlem fonamentalment del, del Barça igual que si ho fem del València i encara que no sé encara que aneu a riure lo que vaig a dir però ells se fien prou de mi i, m'han dit mm, quin olfacte tens per al partit no, no te coneixen molt, vols dir <laughs> no, me coneixen molt i, i, me tenen molta estima quin partit preveus? i jo dic, pues jo crec que va dependre de la primera mitja hora si el València aguanta la investida de la primera mitja hora o fins i tot encaixant un gol no se descomposa pues igual podem tindre jaleo, jarana eh, eh, acogotant la Barça i si no, pues ja veurem Manu, tu com ho veus? Bueno, jo, a mi, mira, eh, pot ser que paguem els plats rots, però eh, trencats, però mm. de tota manera, de tota manera te dic una cosa. El més important és que els, eh, els que estan advertits de sanció, d'acumulació de, de, de, de targetes, no juguen. Pensé que està Mustafi... La nostra lliga és guanyar a Ibar i Getafe. Correcte. Pot Correcte. Però a mi em dona igual una miqueta... És més important per a mi no arriscar en els jugadors que han de tindre un protagonisme important en dos partits de vida o mort, <clears throat> que el que puga passar al Camp Nou, que de veritat, pot passar a mitja hora, a la primera mitja hora, o pot passar en els últims 5 minuts, o pot passar com Negredo l'altre dia al descompte, és que no ho sabem. Eh, al Camp Nou n'hi ha que plantar-se sense complexes de, de cap tipus, eh, amb tota la cara dura, a jugar, a passar-ho bé, però Eibar i Getafe és la nostra lliga. Sí, Des, Desgraciadament és així. Sí, sí, és així. És així. Però eh, jo, eh, lo que me, lo, me, cridaner també, i, i entenc que això està en l'ambient i, i després de guanyar un partit en aquesta comunió en l'afició vull dir, ha donat tan poquet mm. o sea, el València l'altre dia dona eh, eh, pa, mirant el partit en tranquil·litat sense massa forofisme o sea, és una bona no diré molt bona, una bona primera part i una, com sempre, segona part, que guanyes en un rebot després de que no li xiulen dos penals al Sevilla... A i, tu tampoc et xiulen dos? I, i, i, en, I en unes mans que, que podia l'àrbitre a veure en, en el Goldi, que sembla que li pega en la mà, pot ser voluntària, no, tal... Bueno, ja ho veurem. El que vull dir és que, que a mi el València no m'ha donat arguments suficients per a pensar que, que és un altre equip o sea, entonces, yo per això... Eh, pues jo discrepe absolutament. Jo el València que vaig veure el diumenge davant de Sevilla me paregué un equip radicalment diferent al que havia vist en la resta de mesos que dura la competició. I crec que el València a, eh, agarra un... En la segona part? En la segona molt, part, molt els primers 20, 20 minuts, el Sevilla no va fer res. Però res. Ah, ah, el ah, Sevilla... Ah, ah, ah, el Sevilla l'únic que fa és, a, vull dir, en joc, el Sevilla no te guanya en res, te guanyen que no, El Sevilla no aparegué. El Sevilla te guanya. Sevilla no el Sevilla que te, Te, guanya, te Sevilla guanyen, apareix, te guanyen que té... el partit i te'l pot guanyar. Escolta, te en que té... O sea, quina diferència n'hi no, no, ha? Moment, te empat el partit, igual que el València, la primera part se podia haver anat 3-0 al descans. Sí, sí, sí. Val? Igual que... Igual que sí, sí. Igual, hi ha que dir que el Sevilla se pot dur un punt de mestalla, que hi ha que dir que el València pot tancar la primera part tranquil·lament. El problema és que aquest equip, al minut 70, se cau i això sí que no ha canviat. I Paco ja està a dir que no té temps per a canviar o que la forma física de base que té este equip ja estem no. en la forma física. No, no. És de futbol, és de És, és que, jo, és que jo crec que és una evidència. Este equip, al minut 70, se cau. I per això, Paco, i jo crec que encerta, se guarda el canvi d'Enzo. Se la juga amb Javi Fogo d'inici, quan a lo millor ell entén que és superior Enzo Pérez, però al final diu, me va fer falta algú que aguante això quan l'equip se caiga perquè Paco sap perfectament, quasi com el preparador físic, que l'autonomia de l'equip és de 70 minuts. La forma minuts. física dels equips cada vegada que canvia entrenador és una milonga que s'inventa els entrenadors, Manolo. Tu creus que Hola? físicament aquí físicamente, Se, yo no sé com està el equipo. Lo que no me crec és que cada, quan vingué Neville resulta que canvien el, el plan físic per al magnífic Jorge eh, Jordis Sorli. Sorli perquè era una no sé què, la forma física i ara, una altra vegada, la forma física. I és que qualsevol entrenador que ve un equip li tira la, eh, eh, eh, la culpa del mal no sé què a la forma física. Això no és de veres. No és de veres. La forma física té que veure en moltes més coses. Té que veure en la intensitat, té que veure, té que veure en, la, en el cap dels jugadors, té que veure en... O sigui, sea, dir que l'equip aguantes el pela, forma física. Yo no, és es una milonga, és es una milonga. El equip... discrepe totalment, eh? Jo discrepe totalment. Jo estic veient els partits del València i... Els... Mira, l'altre dia el que va fer Santi Mina quan va dir no puedo más és una realitat que, que, que és extrapolable a tots els jugadors i els gols en contra venen sempre a partir del minut 70 Hasta aquí o sea, no, no, no, no, estic portant una estadística, però vamos, me, me, me chue lo que he buscado. Que, sí, la, una gran majoria arriben en ese tram final, perquè és el que jo anava a dir quan estàvem dient del, del joc del València. Mm. Per a mi, Jojo, l'altre dia el Sevilla te guanyen que té més profunditat de banqueta que tu i més qualitat de la banqueta que tu. La, quan dic més qualitat de la banqueta, no me refereix que als futbolistes. Ja, no sé presentar, està pensant en l'Europa League. I, i després, i després, l'únic que fa és aprofitar-se eh, del baixó físic ja està el València és molt superior per a mi en futbol al Sevilla el diumenge altres partits no te puc, no te puc dir però el diumenge paregué que per fi jo vaig veure per, a les, jo, per a les condicions que té la mateixa equip i d'on ve jo vaig veure un València molt millorat no, no, sí, jo no dic que no millore, però, però el que no el que no vull transmetre a la gent és que ja estem davant el Gran València... No, no, no, és que, no, és que ningú és que, està parlant no, d'això. No, no, no, sí, això sí està en el carrer, perquè se va fer mitja hora bona, o, o un quart d'hora, o 60 minuts bons. I el resultat normal del diumenge pues jo crec que això és una, una U. Ese és el resultat normal no, del diumenge. Senyor. Sí, però no, sí, no, no, no, no, no, no, no. Per a mi sí. El resultat... És un empat. El, el resultat és, un, és un 3 a 1. No, no, no, ni molt menys. No? No per a mi no. Pues per a mi el València té moltes més oportunitats que el Sevilla i pot tancar tranquil·lament el partit de la primera part, però tranquil·lament. Que el Sevilla se pot dur un, un punt de més talla perquè eh, empata en el tram final? Sí, se'l pot dur perfectament. Però, escolta, igual que hi ha que veure el que fa bé el Sevilla i el que fa mal el València, també hi ha que veure el que fa bé el València i donar-li el seu mèrit i que va ser superior al Sevilla, Juanjo. Per a mi no. Bueno, són maneres de veure-ho. 12 i 31, pausa per la publicitat i en tornar, llegim els vostres missatges en Twitter i continuem parlant a 5 a 97 punts de ràdio fins a la 1 de la matinada sobre el partit que espera el diumenge, recordeu, 8 i mitja des de les 8, sintonia Esports, 97 el partit entre el València Club de Futbol i el Futbol Club Barcelona. Pausa i tornem, vinga. La signatura pendent del Camp Nou en la 97.7 Ràdio. Diumenge, el València es presenta al Camp Nou, més alliberat després de l'últim triomf i amb l'obligació d'esborrar la vergonyosa derrota en Copa del Rei. Des de les 8 de la vesprada i al Camp Nou, Barcelona-València. Siguan Manolo Montal y Salva Folgado este partido de a la mejor narración en valencià. Recorda, barça valencia Esports 97 el partido. el teu equip, la teua Radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Tasco y Fotoprop. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sí, sí. A ti. ¿Eres taxista? ¿Te gusta marcar la diferencia en el trato con el cliente? En Taxis Valencia te estamos buscando a ti. Llámanos al teléfono 961 11 93 98. Infórmate de nuestras condiciones sin cuotas ni restricciones. Solo se cobra por servicio realizado. ¿A qué esperas? Llámanos al 961 11 93 98 y te lo contamos. taxisvalencia.net su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Sports 97 NIT, el teu equip, la tweet, tweet. Tuiteando, les 12 y 34. Eh, ¿Qué pasa, Jojo? <laughs> que me agrada la canción esta. Ah, pues mira, eh, yo estaba en el tute con la batería a folgado. Y ahora que te agrada tuya, Tim Clark, que no es la canción indicada, <laughs> pero el Twitter. Pues cambiará con bien eh, eres el jefe. No, pero yo me fío Cuando tú tu se de un buen equipo se puede eh, fiar. Bueno, pues la pregunta es el mejor momento posible de la Liga para visitar el Camp Nou. i ens diuen, Laura diu no, de hecho és el peor possible. Vicent J. Cervera diu sí, el València i sense vergonya, però en coneixement eh, se'ls fem, perquè el Barça està algo nervioset. <coughs> Salvador diu, jo crec que es un arma de doble filo. O nos aprovechamos de su nerviosismo, o si nos confiamos nos pueden pasar por encima. JW eh, Samu BCF diu, de cap manera és el pitjor, ens caurà un cabàs. Jo ficaria els xiquets y reservaría para partir contra Leibar. Cristian Diu, tal y como se desarrollaba la temporada, mejor lo que, lo que, lo que cualquiera hubiera pensado hace unas semanas. Sin presión se puede crear peligro. Mardiu, pero este Valencia no es buen momento. Una derrotadura podría tornar a baixar el Sanims. Amun diu, sí, el Barça en dubtes. Lluís diu, eh, el que ya eh, Mayes moment roïn para a defensar i respectar si son profesionales els jugadors. BSF Foro Murciélago, Diu, creo que no ha habido ni habrá un partido tan imprevisible este 2016. Valendas, Valencia saliendo del infierno y el Barça entrando. Comité de Sabios UBCF, Diu, si lo consideramos primer partido de la próxima pretemporada, puntos suspensivos. Eh, octavo de Benimodo, Diu, después de la marcha de Neville necesitando un Barça de aferrarse a la Liga, pueden hacer un partido Epic con traure rasquit. mecha Navarro, UB ves difícil pero como no están en Champions podrán ganar la Liga, pero al el Valencia te quisiera pertotes. David, sobre la pregunta d'estructura, diu que, eh, sobre la entrevista amb Siqueira, eh, diu, diu que el Barça té estructura, sí, la del mur de la ciutat esportiva. Lluís diu, Unai té més sort que Pancho, el gos de la Lucía primitiva. Eh, Serge Esbó diu sentim Mascherano a nit, veig el Barça més perillós que vulnerable a haver patit les derrotes últimes i si han a matar-nos Eh, Kijuri Diu, que mejor si quiere en la entrevista. Parece que es buen tío con el que no te importaría que te invitara a ese arroz con bogavante. Hombre, si convidas siempre es, no importa Eh, però sí, certament que s'agraís un tío amb la normalitat amb la qual ens ha atès Guillerme Siqueira. Eh, Joe Q, després de les paraules de Siqueira sobre l'episodi de Mestalla diu Ah, pues sí que aprendes rapidito. Así es, chaval. Álvaro Jornet diu El millor moment per anar al Camp Nou és juny, que Messi està de vacances. Com està el València, no m'emputxe al carro. Vull vull un clop, diu el hashtag que ens ha firmat. Tino bona, diu no, Aaron Cano diu ha dit mm. eh, algo de la forma i estaran? Sí, sí que ho va dir, que no hi havia temps per a canviar la forma física, ho va dir la setmana passada. I Jorge Méndez Vendes diu eh, hemos ganado un partido, señores, con que no hagan el ridículo me conformo. Deia un oyent, a veure si el trobe per així, el seu tuit, algo així com... Eh, una derrota dura podria tornar a baixar els ànims. Se'n recordeu que el València amb Boro li passa això? Guanya el partit decisiu o el primera, la primera final contra Osasuna 3-0 en Mestalla i va al Camp Nou. El Barça li fa 6. No se'n recordeu d'aquell sí, partit? Sí, sí, I és més, amb 2 a 0, sí, amb, sí, sí. amb 2 a 0 Boro eh? ja comença a llevar futbolistes perquè li interessava un partit que hi havia dimecres contra el Saragossa, vull dir, Molt és, ca, és calcadet, calcadet. Sí. Eh, primer, penseu que una derrota dura podria tornar a enforçar els ànims? Però és que estem plantejant-nos si és el València és capaç de guanyar el Camp Nou i ara si una derrota no, no, dura... Hem de, hem de plantejar tots els suposats possibles, Folgado. Pues el València el que ha de fer, Manol, és un partit digne. Eh, eh sí, i que això, no, també, i que no, també, ja, ja ho no li torni a córrer. No pregunta. però és que és la meva resposta. Vull dir, no sé lo que bueno, va però que, Manol. la pregunta. <laughs> Pues que no sé lo que va a córrer. Vull dir, no tinc una bola de cristal. Hola, tens hora, me diu Baranes. Bueno, pues es que a no sé. No, si tú sabes qué va a pasar, ¿Eh? ¿Usar lo que va a pasar? No, jo no t'estic demanant que me digues el si que el va Barça passar. Si el Barça te'n fa 5, si te vols interessar, pues clar que sí, pues normal. I si li guanyes, ja te, ja si li guanyes te fa pujar. Molt. Pues ja està. Pues que Home, si que fan els gols en els últims 20 minuts serà un problema. Que lo el mateix, però, ah. però el que s'ha de fer per damunt de tot és un partit digne i que no te torne a ocórrer lo que te va ocórrer en, en Copa. I, evidentment, corres el risc de que te passe perquè com el Barça és que ferit en el seu orgull després de la sèrie de pues, això, catastròfiques desditxes que porta en les últimes jornades des de que va visitar el Villarreal una sèrie de catastròfiques de, de, de Lemony i Snicket pues a partir d'ahir Manolo eh, te, pot, te pot agarrar per davant el bou vull dir, és que te pot corres el risc de que te peguen una cornada, per què? Pues perquè estan fotuts altra cosa és que els afecte de forma negativa pues, eh, pues tot això que està corrent en, en les últimes eh, jornades, però per damunt de tot el València ha de eh, procurar que si perd que se perga amb dignitat i a partir d'ahir bueno, pues, eh, tractar de rascar algo i de fer-li mal a un Barça que efectivament sembla que travessa per seu, sembla no, travessa per seu pitjor moment de forma de la, de la temporada, però per damunt de tot que no córrega el que va ocórrer en, en Copa. És Manu. importantíssim. Sí, però a mi, per damunt de tot, que no n'hi haja humillació. Exacte. És a dir, és a dir, és a dir mira, i, i per la que estàvem parlant abans, val? València Atlético, U3, els gols, Fernando Torres. 70, al minut 72. Dic, Has estat mirant eh? Has mirant -ho. No, no, clar, totalment. És que m'he anat, al descans m'he anat a, a, per això, perquè no, no, no tenia, ja vos he dit abans que no tenia re, re, record d'això, però, però, però este, Fernando Torres al 72, Carrasco al 85. Val? Però és que amb el, amb contra, però jo tenia la sensació, contra el Celta, lo mateix. I és que te vas a veure els minuts dels gols... I, contra l'Atleti Bilbao, lo mateix. I contra l'Atleti Bilbao, 0-3. El gol de la Bilbao en Europa League, també en els últims minuts. Ah, entonces, entonces, què passa? Que tu pots fer un plantejament perfecte i dius, vinga... No li pegue voltes, mano. Encara que Juanjo me ho contradisca, este quite 70 minuts de gasolina. Totalment. I entonces, el que pot passar... No, però això nou camp, que, que, tota que... la pressió de la massa social del nou camp gritant i xillant i... i, i, i, i és que eh, és últim, l'últim quart d'hora siga una catástrofe. Entonces, lo que, ha, lo que n'hi ha que hacer es aguantar, si podemos nos per davant per el marcador, perfecte, i dosificació. Dosificació! I, i si després, oye, escolta, i els, els que estan advertits, fora, fora, fora. I això no tenen que jugar, almenys la segona part. I després ja veurem, després ja... Però aguantar, mentalització, dosificació, eh, saber, no sé, una miqueta de l'altre futbol que fa molt de temps que no veiem, que és el de eh, jugar més lento, eh, perdre temps quan n'hi ha que perdre o eh, saber, saber jugar contra el rellotge. El, Però, no sé, Manu, no... Eh, això no és per, per, i tu saps, això no és per, per qüestió de matxa, que diu, ara anem a fer això que no hem fet en, en 30, bueno, no sé quants... 32 en, jornades. O sea, eh, eh. en 31. Per a I, mi, i, més, i malgrat el que tu dius, per a mi la del Sevilla va estar molt bé l'equip. I, i, I defensant la labor de Paco eh, eh, i un entrenador o un, un tècnic en dos, tres, en un mes, lo que diga, no puc canviar aquestes coses. Vull dir, eh, eh, és molt complicat el futbol. Però tu, tu creus Saps? que els jugadors que estan jugant a futbol des de que tenen 5 anys no saben jugar contra el rellotge? No saben fer fer, el lo que tenen que fer? Però si, si, si el problema no és saber fer les coses, és fer-les saps? Si, ah. si, si el, el, el problema és que jo sé molt bé anar en moto i el dia que no estic bé o que m'he pegat un bac en la moto el dia d'abans i que fa vent i que no sé què, vaig en por a agarrar la moto, huir. Si no és una qüestió de no saber fer les coses, si jo sempre dic que aquesta plantilla per a mi no és tan roïn com els resultats han donat, però la veritat és la que hem vist al llarg de la temporada i se poden buscar moltes explicacions que les n'hi han, però el que te vull dir és que no és tan fàcil canviar aquestes coses, no és tan fàcil. I que si el, el, el València eh, eh, mm, perd el, el diumenge i perd per 4 o 5 gols, no serà segurament per la, per, per, per la física, no serà perquè li fan els gols no? en els últims 30, 30 minuts, bueno, estic sí, convençut que no, serà la... perquè el València no ha estat bé en tota la temporada. I ara ha tingut un partit on hem vist una milloria una miqueta i s'hem emocionat o s'hem eh, dit, ostres, això és una cosa diferent, sí. Però... És una reacció normal després de la temporada que que du la gent. Però, clar, però, però, però si jo ho entenc, però el que deu dir és que això no té que mm, llevar-nos, efectivament, com diu Manu, de que lo important és el Eibar i és el Getafe. Ah, I sí? ahí se mesurarà de veres un poquet de salvació, però que no espere la gent, o almenys o igual m'enganye, no és plantegem veure un València totalment diferent al que hem vist, uh mhm. -huh. perquè se veuran Rafa, eh? se veuran eh, gols perquè n'hi ha molts jugadors, però el València té moltes mancances que, que té també en Paco, que té també en Paco, perquè són d'origen, perquè són de planificació, uh mhm. -huh. perquè són de, de, de, mal, de, de coses mal fetes, i això no se canvia ni en bona forma física ni en roïna forma física. N'hi ha molts més eh, elements que contribueixen a aquesta està, està clar que Paco ha vingut per a, parxear, per a parxear la temporada, vull dir, per a que la cosa no passa pitjors. Però sí que és cert, jo crec que almenys en el partit de Sevilla se veure algo diferent. No, no, sí, sí, sí. Estic dient que Paco ha canviat el València com un calcetí del... No, és pronte per a dir-ho. Igual que és pronte per a dir que Paco no anava a fer res després del partit de les Palmes, és pronte per a dir, són dos partits només, que Paco ha canviat este equip de dalt a baix. Ara, que la imatge va ser molt més eh, esperançadora que l'ho vist jo, en, les, en les 31 jornades crec, restants sobretot que, sí. que Paco, per a mi el que ha pogut fer un poquet és arrencar un cert compromís de la plantilla en què la imatge anava a intentar ser millor a intentar eh, canviar aquesta eh, trajectòria tan roïn i aquest és un compromís que naix, de, com diu eh, Manu molt bé, de que, de que els jugadors saben fer les coses efectivament, en Sevilla se veu una altra, eh, una altra cosa. Se, se sent algo diferent, però és que és molt poquet, és molt poquet. Per I vull afegir una cosa, eh? Vull afegir una cosa. Dies, Manu. Eh, és important que nosaltres sabem que ells ens tenen molta por. Jo tinc, i tots coneixem a gent que és eh, sí, molt afí... El barcelonisme al València sempre el mira en cert respecte, eh? Jo tinc, no, jo tinc amics que sí, sí, encara... No, sí, sí. Però, perdona, l'any passat que era el superequip... Perdona, Manu, l'any passat que era el superequip de València es plantant en el Camp Nou i jo rebia missatges fent el partit de companys de Barcelona i em deia, estem... I això que va, va marcar en el minut 2 el Barça. Però vos dia, estem en els collons de la gola, eh? Sí, que sí. I ha, jo tinc amics que encara per la nit, de repente, eh, la seva dona es fliparà perquè ell se, se desperta i diu no, piojo no, piojo no. <laughs> I, al, i, I a la temporada 13-14 amb Pizzi van guanyar 2-3. Eh? O sigui que d'això no fa tant. Eh, ells ens tenen molta por i això n'hi ha que aprofitar-ho. Certament. 12 i 45. Eh, vos plantejava abans el que li passar a Boron en Barcelona. Eh, vos deixa la pregunta en l'ambient i després de la, pausa, de la pausa vos demana la resposta. Entendríeu que en un moment donat, com deia abans Manu, en algun jugador ha percebut, jugant-te la dimecres Pago mm, Paco Estarán diguera tu, tu i tu, minut 20 en 2-0 en contra fora, 0 hores 46 minuts, les 12 i 46 fem una pausa per a la publicitat, ja de seguida Folgado no me respondrà, me dirà que eh, eh, Messi és baixet però bueno, jo li faré també la pregunta a veure si me la pot respondre, 12 i 46 fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. La signatura pendent del Camp Nou en la 97.7 Ràdio. Diumenge, el València es presenta al Camp Nou més alliberat després de l'últim triomf i amb l'obligació d'esborrar la vergonyosa derrota en Copa del Rei. Des de les 8 de la vesprada i al Camp Nou, Barcelona-València. Viu amb Manolo Montal i Salva Folgado este partit de Lliga amb la millor narració en valencià. Recorda, Barça-València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48, en el tram final de la tertúlia. Entendreu que Paco Allestaran farà un boro? Sí, recordem, Manolo, que per segut de sanció està Fegulí, que no va estar, està no. Antonio Barragán, eh, no, sembla que no. Està Antonio Barragán, està Manilo... No és que no va estar, és que fa temps que no està. Barragán, Danilo, Enzo Pérez, eh, Mustafi, a part de futbolistes, són els futbolistes que estan a perseguir la sanció per a visitar el, el Camp Nou. Vull dir, dos titulars habituals, en, allà estaran, per lo que hem conegut, és cert que porta dos, només dos partits, Barragán i Mustafi. No sé si compta ja Menzo per a l'11 o no, o si preferís eh, Fuego, Sabi. i també està Danilo Persegut, que és cert que va ser titular en el, davant la Unió Deportiva Las Palmas. Però bueno, tots futbolistes han apercebut de sanció. Evidentment, sí. si les coses van mal, jo també reservaria futbolistes per a jugar davant. No, el, el problema és, que... és una obvietat, però jo crec que el València està salvat també de, sí, eh, del descens de categoria. També vos dic una cosa, perdoneu, i, i acabem molt ràpid, perquè abans se m'oblidava. Eh, per a l'Esperança, per a lo que està venent avui Manolo, eh, que està venent eh, està venent, està venent, està venent esperança i positivisme, eh, me pareix molt bé, te pots ja. recordar, te pots recordar que en situació molt semblant el València de Koeman va guanyar el Bernabéu sí. i el de Pizzi va guanyar el Camp Nou. Correcte. En moments semblants... Molt semblants. No tan si sí, el de Koeman, no el de Pizzi era tan crític, però el de Koeman era igual de crític o pitjor. Sí. Sí que sí, que no... Vull dir, se va guanyar el Bernabéu i se va guanyar el Camp Nou. Jo crec que, que és prou pitjor el moment en el que el València de Pizzi guanya el Camp Nou, eh? em recorda que allò ve després de tancar el mercat de l'hivern mm. en el Moneyball mm. que fa mm. Rufete mm. mm. amb eh, Senderos... Un enfrontament... Ah, no, crec que... Amb un enfrontament... Ricardo Costa. Calent en el, la nit anterior en l'hotel sí. entre Amadeo Salvo i Ricardo Costa on se creuen algo més que paraules. Sí. Eh, I a més Ricardo Costa fa un partit en el Camp Nou aquell dia i el València guanyant en el Camp Nou 2-3 sí, sí. amb gol de Dani Parejo, Totalment amb gol de Piatti, Piatti de Cap, de Cap, Piatti, de Cap, sí. de i de Paco Alcácer. Sí, sí. En el Camp Nou. Totalment inesperat, vull dir. Sí, no, abs, abs, absolutament Tenim estos dos precedents, no? Sí. Bueno, pues ja ho tens. Sí. Després, després no sóc jo, eh? Tornant a la pregunta de l'ambient, que havia deixat... No, a, a, si entendries que, sí, sí, no, no, que Paco que... fora fera un boro el, a el, mi, a mi, eh, el eh, de Eh, D'això me preocupa que jo crec que mm, Barragán crec que és més intel·ligent o més, o, o més fred o no sé com dir-ho uh -huh. eh, eh, i també Xuan en el lateral que no és el mateix que de central però eh, Mustafi jo crec que és complicat que si juga de titular no acabe en una targeta groga com a mínim. Per, si tu, juga, estàs, però, tu estàs veient a el, Mustafi... El centrifuguen. Tu estàs, si veient, el centrifuguen. tu estàs veient a Mustafi ja de baixa contra l'ell per vos Jo crec que sí. O sigui, Bezo i Abdenur. Jo crec que sí, per, però, però perquè eh, la davantera del, <laughs> del Barça... La Blas Santos que, ja, no, tenia... ja no conta, no? Però si l'altre dia estava fora de la convocatòria. Tornar a entrar perquè se lesiona Piatti, però si no sabies que sabíem que el descart de, sí, sí, sí. de Paco era... Aderland. Madelman Santos. Mm -hmm. 9 quilos i mig. Ahí está. Jo, pues, eh, això, jo crec que Mustafi és complicat, però bueno, eh, ahí Paco tindrà que pensar què té que fer i, i, què té que fer i, i mirar a veure. És de veres que si el partit està eh, pues, eh, decidit i queda poc de temps i este està un poc revolucionat, pues se podrà canviar. Però I que bonico bueno. és parlar de si pots guanyar, sí, sí. de si pots reservar futbolistes. Vull dir, és que ha canviat el món esta setmana. És que esta setmana escoltarem dilluns a Negredo, dimarts a Jaume i a, i a Rodrigo, ahir eh, a Gallà, avui hem tingut a Siqueira, Vull dir, mm, s'han obert les portes. S'agraeix. I s'agraeix. I la setmana passada era tot el contrari. I s'agraeix. No, no, igual que ells, però... Demà avançarà que si Sempere, que si... <laughs> Carrete. Sí, cerveres. Sí, que sí, que sí, que sí. Mira, avui és l'aniversari d'Ayala. Sí, 43 tacos. Pues aplaudiment. Sí, senyor, un gran. Que tot pronte. Enorme defensa, eh? per a mi el millor central que he vist. jo crec que és el millor central que he vist encara que després para la seva progressió, però el Miguel Tendillo en 18 anys eh, no era tan expeditiu com Ayala per un central tan elegant com ell, jo no he vist. Ja sé que... El, no, però és que, bueno, jo, són dos perfils es que no de central diferents. És massa jove. Sí. Eh, que eh, Folgado. Folgado. No, però que, vull dir, la gent pensa que el millor central de la història de València és Arias i hi ha altra gent que pensa que és, és, que, que és Ayala. És que Arias no era central, era defensa lliure. Era lliure. Se jugava diferent, se jugava en un marcador sí, central que, i per darrere agranant... Ja, però en aquesta discussió és o Arias o, o Ayala per a mi és Ayala. Vull dir, és com comparar eh, dir un central bo d'Itàlia. Eh, vale, sí. No, vale, sí, no. <laughs> jugava ahí. Ja, no, és que Baresi no jugava ahir. Costa Va, curta. Costa curta, vale, sí, Costa curta era molt bo, eh, Paolo Nesta era molt bo, però... Gaetano Sirea. No? Gaetano Sirea era molt bo, però Baresi era que agranava per darrere. Era el defensa lliure, se... se se Maldini. Maldini era lateral esquerre, però també jugava de central, en efecte. En l'última època. Eh, sí, quan ja, quan ja la gasolina dona per tant... Quan m'anava a prou per dir, jo no vull córrer més. Exactament. <laughs> Ara poso el mig. O, com tota la vida han fet, els migcampistes alemanys totons, que a poc a poc primer mm. jugaven de 10, luego després jugaven de 8, després de 6, al final jugaven de lliure per a darrere la defensa, sí, sí. com Ben Schuster, com Lothar Mataus, com... hi ha hagut casos. Demà la vista o, o, la, o la trobada entre el València, l'AFE i Fegulí. El València vol aplicar la sanció màxima. Jo crec que el positiu, més enllà de que AFT puga parar els preus o no, perquè n'hi ha un conveni signat Lliga, AFE, i tens que eh, mm, obligatòriament passar per lo que marca la llei, el més important és que jo crec que per fi el club ja era hora, i sobretot Paco i Estran han enviat un missatge a la plantilla. Sí, evidentment. I, i jo... Eh, eh, mm, jo he discrepe també, eh, però bueno. Val relacionat en això i pensant en el que queda, uh -huh. eh, y jo estava pensant, eh, quan estava parlant Salva, de, de si estem Gràcies. venent o no venent i tal, eh, pensant per lo que dies, no pensant uh mm. -huh. en altra cosa. Uh ah, -huh. Eh. eh, que jo crec que lo València el que té que fer un poquet ara també, abans d'estar de, de, de pendent de, de, dels partits i tal, és anar pensant i començar a planificar bé el que vol fer el futur. Clar, això és molt complicat perquè no sap ni què entrenador té però és de veres que, que jo també estic convençut que el València està salvat ja la categoria, encara uh -huh. que se podria complicar una cosa molt rocambolesca, però bueno, jo crec que està salvat, uh -huh. i és més, jo crec que guanyarà encara punts. Eh, I, I dins d'aquesta planificació eh, pose aquest missatge de Fegulí des del club, o sigui, aquest missatge a Fegulí des del club, vull lo el que ha passat en guany no volem que torni a passar, ¿vale? tal vegada és tard, tal vegada eh, eh, no, tindrà, no té molt de sentit perquè Feliu segurament no seguirà l'any que ve però jo crec que és una primera pedra des de part de la direcció esportiva mm. si ho és, és per estar esperançat mm, si no jo postureo, vull pensar que és això si no és postureo, mm, jo sempre mire totes les, totes les opcions possibles en efecte, si és així, jo crec que és esperançador sobretot perquè, perquè com guany ha sigut tot tan roïn n'hi ha que començar a posar les pedres per a que l'any que ve no sigui aixina principalment perquè València jo crec que no pot suportar Eh, estar fora d'Europa dos anys seguits. Vull dir, jo crec que econòmicament és un desastre total per a, per a l'economia valenciana del, del club, uh mhm. -huh. que, que l'any que ve fora paregut a este o, o que no se posarà l'equip en, en Europa. No? Entonces, tots els missatges que s'envien per a aquest projecte futur me pareixen molts. I si este és un d'ells, eh, crec que és una bona, una bona mesura. Jo sí, que crec que és molt fàcil enviar un missatge a un futbolista que saps que no va continuar i que és molt fàcil posar d'exemple un futbolista però, de cara a la resta de la plantilla amb un futbolista que saps que no sembla. Va, I amb el que ja no va a de cap tipus de conflicte. actes de disciplina? Sí, però es van cometre eh, o no i se va parlar així de tres futbolistes que se van borrar abans d'un partit. I què va dir l'entrenador precisament a pregunta teua? Que haria borrón i cuenta nueva. Però que a partir de borrón i cuenta nueva no s'anaven a permetre certes actituds. Claro. Feulí, a entrenar, no entrene, per què? Perquè fa mal el turmell. Ale, puja't a la bicicleta i fes bici estàtica. I Fegulí fa dos minuts de bicicleta i com Rominger en el Tour del 92, pego a terra, a casa. Xaval, s'ha acabat. Bueno, sí, no sí però, el, però a Fegulí ja el necessites. Vull dir, l'equip... El, l'equip era, perdona, Manu, l'equip està salvat? Del tot encara no, però quasi. Entonces es més fàcil també prendre esta mesura. Bueno, també tu esperes el teu moment. Bueno, però és el dia del partit. El, el Levant eh. acaba de tindre tres jugadors que se la de festa i, I no s'ha expedientat. Claro. Perquè està salvat, però, està salvat el llevar. Però no s'ha apartat. Les ha obert expedient. Però no s'ha apartat. Però està salvat. el qual està cadascú, salvat. en virtut del moment en el que estiga... Claro, està salvat el llevant. Sí, però... No, salva... es necessita... Sí, però a partir de... Però abans el València... Evidentment, les coses no, no s'han fet bé. No pot ser contundent. Però evidentment les coses no s'han fet bé. Però si això és... Insistir, eh, és un primer pas. Si és un primer pas, estic d'acord. Si és com dius tu... Manu. Manu. Sí, no, que, eh, i a més, vareu contar vosaltres que, que a la celebració del gol de Negredo ell no va participar. No, en la pinya d'Isa Isa ell no va, ell no va. no va N'hi ha, ha un vídeo més, vull dir, se veuen unes imatges. No va veure Rafa, no? Eh, Pot ser? Sí, sí, no, no, no va la pinya, no va la pinya. No, no va la pinya. No, no va la... Ell celebra, però no va la pinya. No ell alça el braç i, ja està. Pues és el mateix dia, i si has jugat a futbol i tens i tens una vivència de vestuaris, ah, això és més important que, que, no sí, sí, que, que la bicicleta. Això és més important que la bicicleta. Jo t'he dit, Manu, que Manolo, quan era porter, s'havia creuat tot el camp i s'havia tirat oh. damunt oh, de la pinya. El primer. A mi, sempre que marcava, me, me, me, se me tirava damunt. Si jo sóc jugador... Ja que no parava ni una. També vol a dir una cosa. No importa la celebració com l'actitud. Mendieta feia gols i Ferro de Tria Fegulí. Alçava el braç i ni somreia. Bueno, però ara, ara, ara, també els companys sabien que serà la manera de ser. Per això t'he dit que no és tant el no celebrar com l'actitud que destila i s'ha fet puntual. Senyors, ho deixem així. Que, que firme sus guanys ara sí, abans de... Ara te firme lo que... Me enxunta lo, lo que vulguis. Juanjo Romero, moltíssimes gràcies, amic. A tu, bona nit. Manu Badenes, moltíssimes gràcies. Bona nit, adeu. I Salva Folgado, se vegem el diumenge, València-Barça. Ahí estaré, Manolo. Senyors, ho deixem així. Demà 3 més quart, Murciélago amb Vicenç Sempere. Nosaltres tornem a les, eh, on, a les eh, 8 el diumenge per al eh, Barça-València. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge.